Op een keer was die Heere verdoorn op Israël. Hij het David teen hulle aangrijds en gesê, gaan tel die Israëlieten en die Judeers. Die koning het vir Joab, die hoof van die leer, wat bij hom was, gesê, trek rond door al die Israëlitische stammen van die noorde tot die syde en tel die volk. Ik wil weet hoeveel hulle is. Joab het die koning geantwoord, Zelfs als sy die Heere die God die volk honderdmaal laat vermeerder en die koning sien dit self, wat er genot zou dit hy verskaf. Toe die koning echter vir Joab en die leerofficiere nadruklik so beveel, is hulle van hom af weg om die volk te tel. Hulle het dier die Jordaan gegaan en by Aroersuit van die stad bij die spruit begin. Daarvan dan is hulle nog hard in Jaser toe en het hulle geleerd dier gegaan tot bij die land onderkant Kades. Toe het hulle by dan gekom en daarvan dan is hulle oor Sidon waarna hulle by die vesting Tyrus en al die stede van die Jewite en Kanaanite gekom het. Toe is hulle af na Berseba toe in die syde van Juda. Hulle het die hele land Tyrus en na 9 maanden en 20 dagen weer in Jerusalem teruggekom, en Joab het die uitslag van die telling aan die koning gegee. Israël was 800.000 weerbare man wat kon oorlog maak en Juda 500.000. Nadat hy die volk laat tel het, het David sy gewete omgekweld. Hij het teenoor die Heere beleid, ik het zwaar gezondig met wat ik gedoen het. Vergewe toch nou my oortreding, Heere, waarlik, ik het baie dwaas opgetree. Nadat David die ochtend opgestaan het, het die profeet gehad, die siener van David, na hom toegekom. Die woord van die Heere het tot gaat gekom en gesê, Gaan sê vir David, so het die Heere gesê, Ek leid drie dingen aan jou voor. Kies voor jou een daarvan, dan zal ik dit laat gebeur. Gaat dit toe vir David die boodschap gebring, wat wil jy liever hee? Sewe jaar hongersnoot in jou land, of drie maanden waarin jy voor jou teenstanders vlug en hulle jou achtervolg, of drie dagen lang pes in jou land. Oorweeg nou goed hoe ek om wat mij gestuur het, moet antwoord. David het vergat geantwoord, ik is in een hoek gedrijf. Laat mij liever in die hand van die Heere val, want zijn genade is groot. Ik wil niet in de hand van een mens val nie. Daarna het die Heere een pes van die ochtend af tot die aand onder Israël ingestuur. Van die noorde tot die syde het daar 70.000 gesterf. Net toe die engel sy hand na Jerusalem toe uitsteek om dit te verdelg, het die Heere besluit om die straf niet verder te voeren. nie. Hy het vir die engel wat die verderf onder die volk aanrig, gesê, het is nou genoeg. Trek je hand terug. Die engel van die Heere was toen net bij die dorpsvloer van Arana die Jebusiet. Terwijl David de engel zien wat die volk dreef, zei hij voor die Heere, dit is ik wat gezondig het. Ja, ik het oortree, wat het hier die arme mensen gedoen, tree liever op teen mij en mijn familie. Gaat de daar die dag naar David toegekom en vir hom gesê, gaan op en bou vir die Heere altaar op die dorpsvloer van Arana die Jebusiet. Tabit het toe opgegaan soos die Heere ondeel die woord van God beveel het. Toe Arana afkyk en die koning en sy ambtenare na hom toe sien aankom, gaan hy uit en buig diep voor die koning. Waarom kom die koning na sy dienaar toe, vraag Arana, om die dorsvloer van jou te koop en een altaar vir die Heere daarop te bou, zodat die plaag van die volk af weggeneem kan worden, antwoord David. Arana het vir David gesê, Je kan dit geris maar vat, majesteit, en offer net wat hy wil. Kijk, die beeste vir die offer is hier, en die dorslee en die jekke is beskikbaar as brandhout. Uw majesteit, Arana gee dit alles aan die koning, mag die Heere God die offer aanneem, hierop het die koning vir Arana gesê, nee, ik koop dit beslis van jou teen die volle prijs. Ik breng niet aan die Heere my God offerandes wat my niks kost niet. Tabit het toe die dorsvloer en die beeste vir so wat 600 gram zilver gekoop. Hij het net daar een altaar vir die Heere gebou en brandoffers en maaltijdoffers gebring. Hierna het die Heere weer die gebede vir die land verhoor, en die plaag is uit Israël weggeneemd.